Prieks jūs redzēt, un uh, tagad slavēsim Dievu, un kā mēs Bībelē lasam, ja mēs tuvosimies Dievam, tad viņš tuvosies mums. Un uh, mm. Dievs aicina, ja, bet mūsu izvēle ir vai atsaukties, vai tuvoties viņam. Tad uh, es aicinu, slavēsim Dievu, kā vien mākam, un uh, tuvosimies Dievam, un viņš tuvosies mums. Paldies Tev, kungs. Tiešām kā šī dziesmā mēs dziedājām. Kungs, lūdzu, varnēs Dievs, ka Tu esi mūsu dzīves centrā. Tiešām palīdz, ka Tu esi mūsu viss, mīļais Dievs. Sarka mūsu viss nav mūsu darbs, mūsu ambīcijas, galvenais kādas lietas, mīļais Dievs. Bet tiešām, kad šī ir kā lūkšana, varnais Dievs, tiešām Tu esi mūsu numur viens, ka Tu esi centrā, ka Tev vienam viss gods, mīļais Debes Tēvs. Palīdz Tu mums, kungs, dzīties pēc Tevis, jo tu apsolmījies, Devas Tēvs, ja mēs pēc Tevis dzīsimies, tad Tu vispār jau piemetīsi kā tāds drupačs, kā tāda niekvarnais Dievs. Palīdz, ka Tu mums būtu vissvarīgākajā vietā, mūsu sirdīs, mūsu prātos varnais Dievs. Paldies Tev, kungs. Un mēs zinām, kad ir divi varianti tikai. Vai nu kalpot šīs pasaules valdniekam, vai nu kalpot Tev varnais Dievs. Kungs, tiešām lūdzu palīdz, ka mēs katrs ik viens katru rītu pamostamies izvēlamies kalpot Tev, būt Tavās varnajās rokās, būt Tev noderīgiem, kalpot Tev, varnais Dievs, un dzīvot fantastisku dzīvi, varnais Dievs, redzot Tavus varnos brīnumdarbus, citu dzīvēs apkārt un savās dzīvēs, mīļais Dievs. Tiešām pārbaud Tu ikvienu katru mūsu sirds, varnais Dievs. Tu vien zini, kas tajās rosās. Mēs pat brīžiem paši nesaprotam, kas tur notiek. Lūdzu pārbaudi, ja kaut kas slikts, Ja kaut kas cits ir ieņēmis galveno vietu, ja tajā neesi tu, Dievs, paņem to prom, uzrādi varnais Dievs, cel to gaismā, kungs, palīdz mums to nožēlot un staigāt Tev pakaļ, varnais Dievs. Paldies Tev, Dievs! Palīdz ikvienam katram no mums sekot Tev tur, kur Tavu balss mūs aicina, ikvienu katru unikālu. Kungs, palīdz, ka mēs skatāmies uz Tevi, neskatāmies uz citiem cilvēkiem apkārt. Sar, ka mēs nesalīdzinām sevi ar citiem, mīļais debes tēvs, jo katru esam īpašs Paldies Tev, Anais Dievs. Paldies, kungs, ka Tu ikvienam katram šeit šodien un vispār es nolicis unikālus mērķus sasniegt. Brīnišķīgs brīnums piedzīvo kopā ar Tevi. Paldies Tev, Anais Dievs. Paldies, ka Tavu plāni ir lieli ikvienam katram mums. Paldies Tev, Tavs Tēvs. Paldies Tev, kungs. Āmen. Atkal kā vienmēr viss sēž man jāstāv. Nu. Tas ir godīgi. <laughs> es arī varu sēdēt. Nebūtu nemaz slikti, ka tās sarunātos kopā varētu sēdēt. Halloja, man prieks būt pie jums. Es pateicos Dievam par katru vienu cilvēku, kas šeit ir atnācis. Es pateicos Dievam arī par to, ka es varu dalīties ar jums to, kas ir manā sirdī. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi. Man dārgs pašam priekš sevis ir tas vārds, kā apsols Pāvils saka, es neuzdrošinos neko citu runāt, ko es pats esmu piedzīvojis un kas man pašam ir svarīgs ko es pats garīgā laukā ēdu, ar to es arī gribu padalīties ar jums, lai mēs varētu būt, eh, mēs esam brāļu māsu, jūs ziniet to, ja? <laughs> un lai mēs visi būtu, zini, ka tu uzzini labu vēsti par savu brāli vai par savu māsu, ka viņam iet labi klājās, lai ar tu varbūt viņu tā, eh, nu, neredz katru dienu, bet tas ir ļoti svarīgi, lai būtu labas vēsts, vai ne? Mēs katrs ik viens to gribam, lai būtu laba vēsts. Un Dievs ir mūsu visu tēvs, paldies Dievam, ka mums ir tāds brīnišķīgs tēvs, un viņš grib, lai mēs ilgi dzīvoju, dzīvotu, lai mums labi klājās. Un tāpēc viņš ir atstājis savu svēto garu mums, kas vadīs un mācīs uz visu patiesību, viņš ir atstājis savu vārdu mums, lai neviens nepakrist, lai neviens nepazust, lai mēs vienmēr būtu uzvarētāji, lai mēs būtu spēcīgi un spējīgi izdarīt visas lietas, ko dzīve no mums prasa, vai nav jauki. Okay. Es domāju, ka jau var priecāties. Tāpēc, ka tā ir patiesība, ko es jums saku, ka Dievs, Dievs grib, lai mums labi klājās. Dievs grib, lai mēs ilgi dzīvojam, Dievs grib, lai mēs būtu veiksmīgi. Amen? Un daudz lietas atkarājās, vai mums tas būs mūsu dzīvē, tas, tās lietas atkarājās no mums. Ļoti interesanti, un man prieks bija dzirdēt pirmo dziesmu, atgādina bišķi, par Dievu mājām tur bija runa, uh, cik mīļas manas mājas un, un draudz Dieva mājas. Un, un, eh, un es arī esmu atnācis runāt par to, kad uzceliet no sevis pašiem Dieva mājas. Un, ja ir vajadzīgs virsraksts šim, šim tēmai, ko es gribu pateikt, ir tas, ka Dieva dzīvesvieta šeit uz zemes ir tavs sirds. Un es gribētu par to, kā saka, zvanīt, par to es gribu atgādināt, to es gribu tā kā izskaidrot vēlreiz. Jo kādreiz, ziniet, pieņēmuši Jēzus Kristus, kurš ir pieņēmis Jēzus Kristus kā savu kungu? Āmen! Dažs labs nepacēla roku, vai nu viņš nav pieņēmis, vai, vai, vai roka pielip pie krēsla. Jo, ziniet, un tālāk ko? Cilvēks tā kā īpaši nesaprot, kas tā nu tur tālāk. Dievs grib, lai tu cel viņam templi. Kur dzīvot? Viņš grib tevī dzīvot. Jo ziniet, kāds bija stāvoklis, ka Jēzus Kristus atnāca uz šīs zemes? Viņš teica, lapsām ir alas, putniem ir līgzdas, bet man nav kur savu galvu nolikt. Ko tu varētu šodien atbildēt pats sev? Vai Jēzum ir tevī, kur galvu nolikt? Vai tu esi viņam devis vietu? Iedomājies, ka tagad, nu tu zini, kur tu dzīvo, es nezinu, bet tu zini, tu zini, kur tu dzīvo. <laughs> tu varētu nosaukt adresi. Un atceries pie saķēja, ka viņš bija, tur tāds troksnis, daudz cilvēku, viss kaut kas, un viņš piet klāt saķēja, es pie tevis gribu mājas vietu, šodien gulēt. Kas būtu? Tu aizmirst, kā tev sauc varbūt. <laughs> tu būtu tādā, nu, kā tu varētu pateikt, tādā uzbudinātā stāvoklī, ja? Pats Jēzus uz Rīmi, uz Maksiju, ko darīt vispārībā, kā būt, wow! Jēzus grib pie tevis dzīvot. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jūs esat draudz Dievu mājas, viņš grib arī šeit kopā dzīvot. Nu, kā saka, viss, viss, viss, lai centrā būtu. Un šī tēma, ko es gribu tā, nu, padalīties vairāk. Sākumā izlasīsim Otrā mūzus, 3, 3 nodaļa. Lai es nenovar, nenovirzītos no tēmas, es lasīšu tās rakstvietas, es varēšu tā kā palikt arī <laughs> tēmā, jo faktiski tas, ko es pārdomāju par šo, ko es jums tagad jau iesāku bišķiņu pateikt, Tur var daudz dievkalpojums runāt, jo tas ir pats svarīgākais, kas šobrīd ir vajadzīgs. Nu, ko darīt? Nu, kā būt? Nu, nu, kas man ir jādara, lai es būtu tīkams Dievam? Lai Dievs būtu mans draugs. Izdara tā, lai viņam būtu kur galvu nolikt tavā dzīvē. Otrā mūs, 3. trešā nodaļa un 21. pantiņš. Tur rakstīts tā – Tas kungs sacīja, tas ir mozu, viņš sacīja. Redzi, šeit pie manis ir vieta, kur tu vari nostāties uz klints. Kad es lasīju visu šo nodaļu, man daudz kas tur iekrita, un no šīs nodaļas vien varētu daudz ko stāstīt un runāt. Bet es gribētu teikt, ka priekš tevis Dievam ir īpaša vieta. Un tad te patās vēl uh, viena 11. pantiņā ir rakstīts šeit. Tas kungs runāja ar mūzu, vaigu vaigā, kā kāds sarunājās ar savu draugu. Es tagad rakstu tās lasvietiņas, kādas attiecības Dievs grib ar mums, ko Dievs grib izveidot. Viņš iedod mums visu – Mīļais, svētais gars dara pie mums visu, lai mums nekas nebūtu grūti. Dievs neliek nevienu uzdevumu, viņš nav devis. To, ko mēs nespējam izpildīt. Pilnīgi nav nevienu uzdevumu. Visi nav. Kaut arī runāsim par to, ka mums ir jāmaina savus raksturs un uzvedības normas. Ka Dievs ir paredzējis savā, savā, eh, savos likumos, jau varētu teikt, kā uzturēties, kā, kā nu, būt, eh, kā uzvesties Dieva namā. Ja? arī tur Dievs mums ir devis spēku, lai mēs varētu uzvarēt savu raksturu. Amen. Tas ir visgrūtākais, man liekas, uzvarēt savu raksturu. Kurš var izmainīt savu dabu? Bet Dievs nāk mums palīgā, un mēs varam izmainīt savu dabu. Amen. Tātad Dievs priekš mums ir paredzējis, es vēlreiz izlasīšu šo, šo priekš manas vērtīgo pantiņu redzi, še pie manis ir vieta, kur tu vari nostāties uz klīns. Man liekas, ka tas ir, uh, nu, tā ir komnata pa Krievskavle. Tā istabiņa, kur tu satiecies ar Dievu. Mozes arī, ja kāp kalnā, viņš bija sagatavojis plāksnes. Es gribētu teikt, ka, nu, um, sagatavo, ka tu ej pie Dievu sarunu. Tev jāsagatavo savs sirds. Tev ir jāmaksā cena, viņš kāp augšā kalnā, viņš, viņš izgāja no, no savas ikdienas ārā. Viņš maksāja cenu. Un tad ir tā vietiņa, kur tu vari sarunāties ar Dievu. Man liekas, tā ir tāda, ka taisa, ka celtnieki ceļ ēku, ja tā pa priekšu uztais to, nu, to, to, to saimniecības ēku vai kā, kur visi instrumenti guļ, kur tie celtnieki guļ vēl, nu, kaut kādu šķūnu uztais, ja. Bet tur, nu, par šķūnes to vietu negribētu nosaukt, es viņai sauku tādu, tādu vietiņu, kur tu viens pats satiecies ar tā savu, eh, savu kungu un pestītāju, kur tu pārunā par visas lietas, kur nav it nekas apslēpts. Tu var stāstīt par saviem grūtuviem, tu var stāstīt par saviem visu, ko tu esi redzējis šodien, kas ir apkārt, ka tev vispārībā ir tādas un tādas lietas, un vai tad tu nezini, ka, kad es esmu briesmīgs? <laughs> ka es esmu tāds un tāds, var par savu raksturu stāstīt viņam. Ja? Un viņš ar tevi sarunāsies kā ar draugu. Viņš ar tevi sarunāsies kā ar draugu. Un pēdējais pantiņš no šīs nodaļas ir 16. Un te ir rakstīts tā. Jo no kā lai varētu zināt, ka es un tava tauta esam labvēlību atraduši tavās, eh, tavās acīs, vai ne no tā, ka tu mūs vadi, tā kā mēs esam un tā kā mēs es un tava tauta atšķiramies no visām tautām, kas ir virs zemes, ka tu mūs vadi. Visien alga, vai tas ir darbs tev pašam pie sevis. Es domāju, ka Dievs iekš tā vadīs, ka viņš sāks pa priekšu darbu pie tevis paša. Viņš ņems no tevis nost visu lieko. Viņš tev pārveidos, lai mēs katrs ik viens kļūtu pēc viņa tēlu un līdzības. Tu piekrītām? Man liekas, ka Dievs jau pie tā strādā. Varbūt tas notiekās tā kā aiz tādām slēgtām durīm, un paldies Dievam, kad vairāk vai mazāk neviens neredz. Ir kādreiz, kad ja cilvēks, var teikt, tā neprot uzvesties un milzīgi spītējās, ja, tad tu dzirdi no tā kambara nāk troksnis, kas ir Dievs viņu pārveidoja. Ja. <laughs> No tās dzīves nāk kaut kāds troksnis, tur, tur Dievs pie viņa strādā. Bet Dievs negrib atklāt mūsu kaunu un visiem. Dievs ir mūsu draugs, viņš visu slēp, Viņš varbūt zina, kā mamma, kad, kad bērns ir, ir, ir, ir ielicis klucīt kaut kur, ja tad aiziet uz vannas istabu, tur pārģēba un izvēd ārā un bērniņš atkal ir labs. Dievs ir kā vecāks, kā draugs priekš mums. Ja? Bet ja bērns negrib, viņš tur brēc un bļauta, visi uzzina, ka viņi tomēr uz turienu ved. <laughs> Tā kā labāk ir ātri paklausīt un, un, un, un, un to izdarīt, bet Dievs pie mums strādā un Dievs grib mūs pārveidot pēc savu tēlu un līdzības. Viņš grib mūsos galu nolikt. Viņš grib mūsos dzīvot. Viņš grib savu godību un savu slavu, lai tā izpaužās un iziet pa visām zemes malām. Ja? Lai citi, citi cilvēki tur atšķirās no tā, ja? tad, tad tu atšķirsies, ar to viņi nāks pie tevis. Kāpēc tev ir tas tavā dzīvē un man tas tā nesanāk? Tu neticēsi, pats Dievs pie manis strādā. Ņem savu ēveli, viņš ir galvnieks, zini, un tu tas materiāls, un tik ēvelē, un tik ēvelē. Un tu mācies to burtiņu un pēc tam tev ir pašam prieks par sevi, ka paiet kaut kāds laiks un tu ieraugi klausies, bet es forši uzedos. Es tik labi izgāju, tur, tur, tur tanās situācijās tik labi man sanāca. Un tad tu saki, klausies, tas nav pie viņas vai pie viņa, tas ir pie manis ir jau rezultāts. Slava Dievam, manam Dievam ir izdevies. Nevis, ka čiks viens sanāk, bet kaut kas izdodās. Un tu saproti, tev ceļās pašapziņa. Tev vienkārši ir prieks un gandarījums. Tas ir tavs bērniņš, tas ir rezultāts pie tavas dzīves. Ja sākās rezultāti tev pie tavas dzīves, tu esi laimīgs. Saproties? Tu esi laimīgs. Ka tu neesi vienkārši... Uh, Krievi saka čurka, tas ir kluči gabals. Mēs jau to savienojam ar kaut kādu, kaut kā, nu, nepareizi ikvien, ja? Bet, ka tu vienkārši tāds neaptēsts. Bet tagad tu esi aptēsts, tagad tu esi skaists, ja? Mākslinieka roka pie tevis ir strādājis, un citiem patīk ar tevi būt vai drīkst pie tevis aizbraukt ciemos. Es gribu būt kopā ar tevi. Nu, bišķiņ pabūt kopā. Man patīk, ka tev parunā. Man te gribas teikt, visu nāk, paldies Dievam ka to ēvelēšanu, to slīpēšanu viņš dara, ka neviens neredz. <laughs> Tas taču ir jauki. Paldies Dievam. Nākošā rakstvietiņa ir pirmā Pētera vēstule. Jums rāda? Neko nerāda. Pirmā Pētera vēstule – man bija šī eh, planšeta sabruka, un es tagad bībele, kā tev <laughs> šķirt. Pirmā pētera vēstule, otrā nodaļa un piektais pantiņš. Un tur rakstīts tā. Un uzceliet no sevis pašiem, kā dzīviem akmeņiem, garīgu namu, un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami – caur Jēzu Kristu. Nu, varbūt, ka es izlasīšu līdz galam. Jo ir rakstīts, redzi, es lieku ciānā izredzētu dārgu stūru akmeni, un kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Tad jums, kas ticat, dārgs iegūms, bet neticīgiem tas akmens, ko nama cēlāji atmetuši, ir tapis par stūra akmeni, un ir akmens, pār kuru krīt un klints, pie kuras piedauzās. Tiem tas ir par piedauzību, kas neklausa vārdam, kam tie ir nolemti, bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, dieva īpašums. Ja? lai jūs paustu tā varanos darbus, kas jūs ir aicinājis no tums savā brīnišķīgā gaismā. Man ļoti gribas vēlreiz pārlasīt šo devīto pantiņu, ka jūs esat izredzēti eh, cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai paustu viņa varanos darbus. Jūs saprotiet, ka ja tev iedod tādu, eh, nu, tādu eh, nu, augstu uzdevumu, vērtīgu uzdevumu, Mēs esam salikti kopā ne tikai tā, nu, ot, mēs sanākam kopā, parunājamies, kaut ko daram, bišķiņ kaut ko paslavējam, nu tā, nu, mēs te tusējamies, tā ir Dieva mājas tās ir, ja, vai tur kā cita draudz. Nē, Dievs mūs ir salicis kopā, lai mēs visi kopā, šī te sabiedrība, lai mēs paustu viņa varenos darbus. Jūs saprotiet, kā mums ir e, sevi jākopja, katrs ik viens, ka nāk ārā no mājām, sev sakopja tā sakopšana varbūt tās ir tāda, nu, nu, nu pietiekam, lai atnāktu šeit. Bet ja tev vajadzētu braukt Rīgā uz ministriju, tu daudz vairāk vēl varbūt pie sevi strādāt. Bet ja mēs ejam, lai mēs varētu paust Dievu varenos darbus, Paskatieties, kā kādreiz piesienās pie saimnes. Tas nav uzlicis tādu kaklusai, tas nav izgludinājis savu bikses. Paskatieties, kā tai sievietei tas kostīms ir tur krunciņi kaut kādu un vēl kaut kādu. Bet Dievs grib mūs savest kārtībā, lai mēs būtu bez straipa un grumbas. Kāpēc es to runāju? Tas ir šodien mūsu uzdevums. Veidnot no sevis šos te, man gribētos teikt, es tālāk arī turpināšu teikt šos spundētos dēlīšus. Kā sauc? Tā viņš sauc. Agrāk bija vagonka. <laughs> Ja? spundē dēlišs. No kā tiek celts šķirsts? No kāds tika celts nošķirsts? No kā tika celts arī, arī nu, otrs šķirsts? Mazais šķirsts, ko, ko sauc. Bija no dēlišiem, ko saliek kopā. Mēs ne tikai, kā saka, Dievs nav paredzējis, ka mēs katrs atsevišķi tur nu, kaut kā dzīvojam savu dzīvi kopā ar Dievu. Dievs grib mūs salikt kopā, savienot. Jūs ziniet, ka spundēšs dēlieši saliek kopā, te viņiem ir jāmirst, lai dzīvot kopīgā kaut kādā nu, attiecībās. Dievs grib, lai mūs būtu attiecībās. Pasties savu kaimiņu, pasaka, Dievs grib, lai man būtu attiecības ar tevi. Ja? Lai mēs kopā varētu paust viņa lielos darbus. Lai mēs kopā varētu paust viņa lielos darbus. Pa priekš ir baļķis, pa priekš ir tas, tas kā viņa, un pēc tam viņu gaterī laiž iekšā, tad tur zāģē un, un kaltē. Un pēc tam ēvelē. Pēc tam viss tās uh, rieviņas laiž. Un nepriekš tam, lai tu teikt, redz, kāds ir smugs dēlīts. Un pēc tam viņas savienos, var teikt, saspīlē kopā. Līdz brīdim tu vien brīdzi, es nevaru ciest vairs to, kas man blakus sēž. Ja viņš nāks uz šo draudz, es vairs nenākšu uz draudz. Tas nav ritīgi. Tas ir tikai tāds periods, kamēr tu mirsti nost. Ja? Pieslīpējies, pierīvējies, jo tev kopā ar šo būs jāstrādā. Dievs tev ir salicis, lai tu kopā ar viņu paustu viņu varenos darbus. Tas nav iespējams pasties, kāds viņš ir. A tu pasties pats uz sev, kāds tu esi. Ja? Jo ziniet, kamēr tur iekšā ir tā miesīgā dzīvība tam dēlim, kāpēc viņi kaltē, kāpēc viņi spundē, lai katrs neliektos uz savu pusi. Katrs, jūs ziniet, ka pašā sākumā kristietībā arī ir, ka katrs grib izrādīties. Es esmu tāds slavētājs, es esmu šitāds sludinātājs, bet es tā protu pasies, ko es iemetanī ziedojumu traukā. Un kamēr tas es tiek pārrakstīts ar mazo burtu, kamēr tas miesa nomirst, tikmēr notiek visādas spundēšanās, bet beigās jūs saprotiet, saprosiet, ka Dievs grib, lai mēs izveidojam – ka dēlīši guļ tā smuk kopā. Ja? Un ziniet, ja iet runa par to uh, pēdējo to šķirstu, un pēc tam, ka bija uztaisīts, tie tika pārklāts ar zeltu. Dievu godība atnāk jūsu vidū. Kāpēc? Ir pareizs attiecības brāļu māsu vidū. Ciešas Nevis tāds, ah, <laughs> nē, Riku, tur sēž trīs kopā, bet visu laiku ir tā, viens <laughs> sēž. Ja? Nu, piedodiet, varbūt tāpēc, ka cilvēki vienkārši ir brīvs un tā ērtāk. Ja? Bet Dievs ir paredzējis, lai mums būtu īpaši cieši attiecības savstarpēji. Tas nav viegli. Ja mēs runājam par Dievu nām celtniecību, Mums ir jāsaprot to, ka man, ai, man negribas būt ar tiem cilvēkiem, man negribas to, viss aizver muti. Paklausies, ko svētais gars tev liek darīt. Dievs grib, lai tev būtu cieša attiecības ar cilvēkiem. Es iesaku, ja tur kādu cilvēku, tu nesaproties draudzē, eh, nu ir kādreiz tā, gadās, nav? Gadā, negadās. <laughs> nu, ja gadās, uzaicini viņu priekš sevis, pie sevis uz mājām. Un nopērc labu kaut ko, kas viņam garšo, ja? un uzaicini, un parunājies. Kāpēc nesanāk? Kāpēc ir tā? Ka mēs tā kā smaidam, tā kā nesmaidam, tā kā mūsu sirds ir kopā, tā kā nav kopā. Dievs grib, lai mēs sadarētu kopā. Un tad, tad ir kaut kas jāmainās, tad ir jābūt kaut kādām izmaiņām mūsu vidū, lai Dieva godība un slava varētu parādīties. Lai Dievs varētu spēcīgi strādāt. Tātad uzceliet no sevis pašiem garīgu nām. Nākušā rakstvietiņa psalms 27. Un tad, redziet, man ir pierakstīta šī raksturvieta, kur te viņi ir uzrakstīti. Pirms dievkalpojums bija, un tad, kad es ienācu iekšā un, un tā dziesma sāk skanēt par to Dieva namu, es vienkārši tā, wow, salicos, ja, kad, kad svētais gars ir kaut ko runājis, ka mēs sākam, uh, sākam praktiski ar, ar vienu šo te rakstvietiņu, ja, kas ir tā tēma iekšā. Un 27.4 rakstīts tā, vienu es izlūdzos no tā kunga, pēc kā es kāroju Ko tad mēs lūdzamies no tā kunga un pēc kā mēs kārojam? Ka es varu palikt tā kunga namā visu savu mūžu. Skatīt tā kunga jaukumu un pielūgt viņu viņa svētajā vietā. Kas ir tā kunga nams? Es teicu sākumā. Dieva dzīves vieta uz zeme ir tavs sirds, mana sirds. Un tagad, ja mēs sakam, es gribu, kungs, palikt tavā, tavā namā, mēs varam runāt par tiem spundēšiem dēliešiem, varam runāt, ka tev pašam ir jāvalda par sevi, par savām iegribām, par savām kārībām un raisīties vaļā no viss tā, kas nepatīk. Bet ja, es, ja man ir laulā draudzene, tad te jau ir divi spundēti dēlieši. Dievs mūs lika kopā, Dievs mūs slīpēja. Varētu zin, ka teikt, piedzina vien priekš otru. Vienam kaut ko noņem nost, otram kaut ko noņem nost, ja? lai mēs sagulētu kopā, lai mēs nu, tā kā piederētu viens otram, lai mēs palikt kā viens vesels. Jūs saprotiet? Pēc tam ir ar bērniem, man tagad jau tas ir ar mazbērniem, kur mums nākās piekāpties viens otram, tad mazdēliņš piekāpjas, tad man mazdēliņam jāpiekāpjas. Ja zinu, ko parasti es daru visu laiku, kad man jāpiekāpēs. Es krekšķu. <coughs> Vairāk, ja ko nedrīkst runāt. Kad atkal nesagrēkojas ar vārdiem. Bet ir jāpiekāpjas. Ir jāpiekāpjas. Vienu, ko, vienu es izlūdzos no tā kunga, pēc kā es kāroju ka es varu palikt tā kunga namā visu savu mūžu, skatīt tā kunga jaukumu un pielūgt viņu svētajā vietā. Viņš mani apslēp savā mājoklī ļaunā dienā. Viņš man sargā savus telts pavēnī un ceļ mani augstu uz klinskalnu. Atcerieties par, par mūzes lasīju. Tā mana galva būs pacelta ienaidniekiem redzot. Es būšu altāra tūmā, nesīšu upurus ar gaviliem dziedādams un spēlēdams tam kungam. Tās ir tādas īstas attiecības ar Dievu. Ziniet, ko es, nu, mūsu draudz ir Upīšu kalnā, un mēs tur sanākam kopā un pielūdzam Dievu, bet to, ko es domāju par Dievu mājām, ka tā ir jauniešu draudz. Man tā liekas, ka te ir daudz vairāk jauniešu un, un, un tā tālāk. Un ziniet, ka tagad bija slavēšana, es saprotu, ka ir vajadzīgs šis klusums un miers, un katram ir savu reizi, un varbūt, eh, kad es vienkārši neesmu bijis klāt tanī brīdī, kad jūs trakojat tā pozitīvi to paņemt. Bet to, ko es gribētu redzēt no jūsu sirdīm, ja, saprotiet, tātad mēs dziedam Dievam. Mēs viņu vienkārši pielūdzam, mums ir, mēs fanojam viņu dēļ. Tad fani ir šitien. <laughs> Ja? Un, kad paskatās, kā viņi tur uzvedās, ja? viņi grib tā kā viņi noraut no skatuves nost vai kaut kā tur būt tuvās attiecībās, tad man gribētos nu, pārdomēt par to, to, to, to es, es augstu, es kāroju pēc tevis. Ja? Kā tas manā dzīvē izpaužās? Vai es to varu ieraudzīt savā dzīvē, kā es kāroju pēc tā kunga? Es pieļautu un, un pielaišu, kad ir, nu, Katram ir savādāk. Katram ir savādāk, kā viņš, eh, viņa attiecības ir personīgas, kā viņš eh, pielūdz savu Dievu, kā viņš, eh, kāds ir viņa attiecības personīgās. Ja? Paskaties, nu, palasīsim varbūt no sākuma šo pašu raksturvietu. Tātad visa, visa psalma nosaukums ir drošība Dievā. Katrs šodien mēs meklējam drošību. Mums ir vajadzīga drošība. Jūs piekrītat? valsts mērogā, savas dzīves mērogā, ka es iekāpu mašīnā un kaut kur braucu arī tad. Es domāju, no kā uzvesties. Es skatos kaut kādas muļķīgas avārijas, kāds kaut kur izskrien priekšā, vēl kaut kas tur tas notiek. Es braucu mocī, tur kaut kāds mežus vērs, ap divas slimnīcā. Kā no viss tā izbēgt? Ir drošība Dievā. Ir drošība Dievā. Vienam, eh, viens, ko, eh, nu, teiksim, pats, pats pirmais – Ja? Bībele saka tā, kas es tagad dalos ar tiem Dievu vārdiem, ko Dievs man ir nu, abruņojis ar uzvedības normām. Esiet nomodā savās lūkšanās ar pateicību. Ja? Tā tad, ja es vienkārši pateicos Dievam, es sāku savu lūkšanu ar pateicību Dievam, paldies Dievam par mocītu, paldies Dievam, ka es šodien varu braukt, paldies Dievam, kad ir skaista diena, tad, kad es sāku to darīt, un svētais gars man ievadīs lūkšanās. Man tā ir bijis dzīvē, es neesmu braucis ar to mocīt, es braucu ar mašīnu, bet Dievs ir teicis, nebrauc tik ātri. Ja? Un patiešām ir bijušas problēmas ar dzīvniekam, ar vēl visādām lietām, ja? bet Dievs grib pasargāt. Dievs ir, tad, tad ir tas, kas dod mums drošumu. Esiet lūkšanās nomodā ar pateicību. Esiet lūgšanās nomodā ar pateicību. Ja, ja ir kādreiz tu esi kalpotais draudzē, tev ir jānāk varbūt pirmajam, un atkal tev ir jāslēdz durvis vaļā, un atkal tev krēsli jā, viņi jāsakārto, viņi savu visi nav, kas tur ir, vai vadī jāsaspraužu, vēl kaut kas. Nāc Dievu priekšā pateicību. Es tev pateicos Dievs par šo dienu, par šo iespēju, kad es varu te būt, un Dievs ievadīs, un tanī brīdī nu, taisniem pienākas. Ir uzdevums viņu slavēt. Kā bija rakstiet? nākas, taisniem nākas viņu slavēt. Ja? Jūs saprotat, te es ieraudzīju, ja es esmu pareizs, ja es esmu godīgs, ja es uzskatu, ka es esmu taisns, nu vienmēr sakot, tā kā vajag, ja? tad man nāk tā slava ārā, man gāžās. Es esmu šeit un, un, un, un, un fanoju. Nu labi, ne šeit, ne tur, bet, bet pa īstam tas notiekās. Tur nav kaut kāda eh, nu, ķeksīša dēļ vai vēl kaut kas, bet es vienkārši, mana sirds ir pilna pateicības Dievam. Par visu kaut ko, par visu kaut ko. Mēs ar sieviņu eh, katru rītu, kad mēs lūdzam Dievu, mēs lūdzam kopā Dievu. Tas ir ļoti svarīgi precētiem cilvēkiem, lai atrastu laiku kopā Dievu pielūgt. Ja? Un mēs pateicamies par dienu. 99, nu varbūt ne 100 reizes, mēs katru reizi pasakām, paldienu, ka mēs viņu redzam. Ka Dievs ir ļaus ieietanī dienā. Ka Dievs mums ir uzdāvinājis to dienu. Un tur ir daudz visādi labu notikumu. Un lai svētais gars mums dod gudrību, ka mēs varētu visu to izmantot, kā Dievs ir paredzējis. Amen? Jūs tam piekrītat? Palikt tā kunga namā visu savu mūžu. Es teicu, ka es palasīšu bišķi no sākuma. Tas kungs ir mans gaišums un man pestīšana. No kā man bīties? Tas kungs ir manas dzīves patvērums. No kā man baiļoties? Nu, redzi, nevis to, ka nav no kā baiļoties, ir no kā baiļoties. Bet drošums ir Dievā. Tālāk, kad ļaundari mani pretinieki un ienaidnieki laužas uz mani, lai saplosītu manu miesi, miesu, viņi klups un kritīs. Tātad ir visādi ļaunumu šīs zemes, viņi ir. Viņi laužās virsū uz tevi, lai tavu dzīvi saplosītu, lai tev krieviski rakstītu, lai tev saraut gabalos tavu dzīvi lai tavu laulību sarautu gabalos, lai tavu biznesu sarautu gabalos, lai tavu veselību sarautu gabalos, lai tavu, tavu to mieru, kurā tu dzīvo, to apmierinātību, lai to visu sarautu gabalos. Bet ja tu esi draugos ar Dievu, bet vispār īstam, tad tu sarunājies ar savu, ar savu radītāju. Ja? Ja? No kā tad tev bīties? Jo Dievs izvada. Dievs izvada. Dievs uz manu dzīvi runājas. Es esmu bijis situācijā, nu, es izlasīšu pa priekšu rakstvietiņu līdz galam. Kad bruņoti pulki nostājas pret mani un mana sirds ir bez bailēm, kad pret mani ceļas karš, arī tad es esmu pilns paļ paļāvības. Un um, sestais, nē, kur bija, ā, reku ir, trešais, kad bruņoti pulki nostājas pret mani, mana sirds ir bez bailēm, pilna paļāvības pulkā ir 600 līdz 800 karēju. Tur ir rakstīts pulki. Kaut vai viens pulks, katrs karējus priekš tevis ir problēma. Iedomājies, ja tev ir ap 600 problēma, cik tev ir problēma šodien? Nu, 25 mēs ātri noskaitītu, vai kaut kāds līdz 100 varbūt mēs aiziet. Nu, tu teikt, o, man daudz problēmu visapkārt. Bet te bija pulki, tas bija ķēniņš. Un katrs ir Tas ir tā ir problēma. Mana sirds ir paļāvības pilna uz Dievu. Es apstājos pie tā pantiņa, es pārdomāju. Vai es tik tālu esmu ar Dievu kopā? Jo mans spēks ir kopā, nevis nu, mans spēks, ir atkarīgs no tā, ar ko es esmu kopā. Ja, ja es kopā ar Dievu, tad, tad nu, a, kurš ir pret mani? Ja Dievs ir ar mani. Ja? Tas pats Dāvids, kad gāja uz Goliātu, ja viņš ir klausies, ja man derība ir ar Dievu. A tas ir neapgraizīts, viņam nav derība ar Dievu. Ar ko tu esi kopā? Tik liels būs tavs uzvars. Bet tas ir tāds atklāsums veidā, tas ir realitāte, ar ko tu dzīvo kopā. Ja? No tā ir atkarīgs mūsu uzvara lielums. Un pasies, ka Dāvids teica, tātad, kad bruņoti pulki nostājas pret mani, mana sirds ir bez bailēm. Es pastāstīšu vienu to piemēru, man saruna ar Dievu. Man bija baili vienā brīdī. Bija tik daudz darba, ka es nespēju viņus padarīt. Jums ir kādreiz tā. Un viņi visi ir svarīgi. Viņi visi ir ļoti svarīgi. Un vēl atnāk mazbērniņš, viņš saka, o, Opi, vai tu nu spēlēsi ar man to? Ko mēs? Floorbolu mēs spēlējam. Man vajag pakustēties. Man ir pļaviņa mājas priekšā, mēs spēlējam floorbolu. Un tas ir svarīgi, tas ir ļoti svarīgi mazbērniņu uzspēlēt. Un tad, kad es atnācu pie Dieva uz tā klints maliņas, kur viņš man bija norādījis satikties, un es viņam stāstu par savu situāciju. Pulki ir ap mani. Viņi visi grib man saplosīt. Ziniet, ja sātans domā, ka viņš ir tevi ielēncis, Viņš nav nekad ielēns, lai Kristus nevarētu iziet no viņa vidas. Un Dievs man teica tā, svētais gars, šeit dzīvo tik klusu, lai tu dzirdētu man kā aiz soļus, un es tevi izvadīšu. Un es spēju iziet ārā no visām manām situācijām, bez problēmām, bez svīšanas, bez pārdabiskas kaut kā cīņas tur. Vienkārši Dievs man izvadīja. Jūs saprotat? Bet ko es tagad uzsveru? Varbūt Dievs tev kaut ko citu teiks, bet tas, kas tev ir, ar tevi ir jānotiek, tev ir jādzird. Manas avis dzird, manu balsi paklaus un pild to. Jūs saprot? Tev ir jādzird. Tu esi dzīvs, tev ir jādzird. Pasties nākošā rakstvietiņa. 15. Kam ļauts mājot tā kunga namā? Tātad ir, ir kaut kas, kas var traucēt. Ir kaut kas, kas var traucēt, lai mēs dzirdētu Dievu balsu pats priekš sevis. Kam ļauts? Mājotā kunga namā. Kungs, kas mājos tavā mājoklī un dzīvos tavā svētajā kalnā? Un tālāk, kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību un patiesību glabā savā sirdī kas citu neaprunā ar savu mēli, savam tuvākam ļauna nedara un nelaupa viņam viņa godu, kas neieredz ļaundari, tad var pīties ar viņu kopā un var neieredzēt viņu. Bet tur cieņā tos, kas bīstas to kungu, kas negroza zvērestu, ja tas viņam par nastu, kas nepieņem netaisnas, netaisnus augļus par aizdoto naudu vai dāvanas, lai kaitētu nevainīgam. Kas tā turēsies, tas pastāvies mūžīgi. Varētu tā saīsināt, kam dzīve tīra, tam būs dievtūms. Jūs saprotiet, izlasiet vēl, vēlreiz mājās pašu 15. Dāvidu dziesmu, psalmu. Ir tādas norādes, kā tu, kas, kas mums katram ir ikvienam jādara, lai mēs saglabātu sevi, ka mūsu auss ir dzirdīga. Amen. Mums mājās bija pāruna ar sievu, es saku, klausies, man vajadzētu aiziet pie atsvārsta. Man viena acs redz labāk un otra sliktāk. <laughs> Un parasti brilles visur ir vienāds, un līdz ar to, kad, teiksim, man šī laikam bija sliktāk, tad, lai es ar šo redzētu labāk, es šitai daru pāri, un tur vajadzētu, nu, tas maksā lielāku naudu nekā tas, un es saku, acis ir ļoti svarīgi, un ka vajadzētu to tomēr izdarīt, ja? Šķiet, ka kur loceklis nav svarīgs? Es tā bam, sakal papīri. <laughs> Nā, nu, pa ko? pa visu miesu, nu kur, kur tu varētu teikt tā, ej, tur struns par to, nu nav tā. Ja? Tāpat tās arī visi vienalga, vai mēs esam draudzē, vai kā, visi ļoti svarīgi. Un visam ir vajadzīgs, kas turēs manus bausus, tas dzīvos. Bet tas bauslis, piemēram, priekš manis bija tas dzīvo tik klusi, lai tu dzirdētu man kāju solis. Tas bija augstākais bauslis man tanī brīdī. Varbūt jauniešiem ir godā savu tēvu mātu, tu, dzīvo, tu ilgi dzīvos, tev labi klāsies. Vienkārši, ka tēvs vai māte runā, turi muti, ciet un pieliec visas pūles, lai tu viņu saprastu. Viņš ir tavs tēvs un tava māte. Jā. Jo bieži, ā, tur kaut ko tādu. Nu, jūs saprotiet, tās ir tādas norādes, lai Dievs varētu palikt pie mums. Kam ļauts dzīvot tā kunga malā, kunga namā? Tie, kas tā dzīvo. Jo tālāk mēs piegriezīsimies, kad... Um, apsīsimies, kā tad tās rakstvieciņas iet, lai es neko neizlaistu. Es bišķiņ tā paskriešu uz priekšu. Nu, kur es varu paskriet? Man viņa jāizlasa. Jāņa evaņģēļums 14. nodaļa. Un uh, eh, 23. pantiņš. Un tur rakstīts tā. Jēs viņam atbildēja, kas mani mīl – tas manus vārdus turēs. Un mans tēvs to mīlēs, mēs nāksim pie viņu un ņemsim pie viņa mājas vietu. Tātad Dievs mums runā. Vai caur sirdsapziņu, vai caur svēto garu, vai caur brālumās, vai kaut kā savādāk. Dievs runā uz mums. Ja? Kas mani mīl, tas manus vārdus turēs. Mēs atkal varam sev pārbaudīt, likt uz svariem, vai mēs esam, vai es esmu tas, kas tura Dievu vārdus. Un ja es esmu tas, kas tura Dievu vārdus, tad viņš pats pie manis nāks un mājasvieta, nu, taisīs mājasvieta. Citā vieta rakstīts, es stāvu un klaudzinu. Ja? ja kas atvērs, es nākšu iekšā, jūs saprot? Mums ir jādzird tas, ka pie tevis klaudzē. Mums tas ir jādzird. Es nezinu, kā tas ir jūsu dzīvē, man ļoti gribētos kaut kā parunāties par šo tēmu. Ka tu kaut kādā tādā uh, savā dzīves rosībā kaut ko dari un tu jūti Dievs klaudzina. Zini, ka man ir sēta māja un otrā pusē tā pļaviņa, kur es spēlēju to florbolu, bet ja man kāds pie vārtiņiem zvana, es tur uz pļavā dzirdu, ka man mājās iekšā zvana. Un tas, tā līdzība ir, ka tā patās tu kaut ko tur dari aizrāvies, bet tu jūti, ka Dievs saka, noliec vienkārši visu nost. Atstāj visu aizēju uz to vietu, uz to klints maliņu, ja? es gribu tev satikties. Zini, kas tur ir? Dievs ar tevi runā. Tur godība ir viņa. Godība gāja garām. Tanī laikā vecā derībā viņš tev nav ļauts skatīts, bet jaunā derībā ir rakstīts, ka mēs viņu godību redzēdam pārtopam viņa līdzībā, kas ir ļoti, ļoti svarīgi katram mums. Kā es varu pārtapt? Es esmu tāds un paprūvi man pārtaisīt. Kurš var līgt taisīt pa taisnu? Neviens. Bet skatīdami viņu, mēs pārtopam viņa līdzībā. Jūs saprotat, cik ir ļoti svarīgi atrauties no saviem darbiem. Aiziet tenī klusiņā, pasēdēt viņu, paklausīties. Un Dievu godību iet garām, mēs pārtopam. Apstults Pāvils, ka viņš saka, es visu saucu pa mēsliem. Kad tas var notikt? Viņš pa priekšu satikās ar Dievu. Viņš pa priekšu satikās ar Dievu, viņš tā redzēja tādu Dievu godību, ka viņš akls palika. Un pēc tam viņš visu savā dzīvē tur pa mēsliem, viņš saka, es varu piederēt tikai tev. Šobrīd mēs zini lielu daļu tikai dzied, ja labi ja dzied, <laughs> bet dzīvē ir savādāk. Bet Dievs grib, lai viss mums dzīvē būtu tā kā, nu, kā saka, sapasēt ar mūsu vārdiem. Amen. Amen, amen, amen. 1. korintiešiem 3. nodaļa. No 9. pantiņa. Jo mēs esam Dieva darba biedri, jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva celtne. Tātad, te salīd divas līdzības, ka mēs esam vai nu aromais tīrums vai Dieva celtne. Pēc Dieva dotās žēlastības es kā gudrs namdaras liku pamatu, bet cits ceļ uz tā ēku, bet katrs lai pielūko, kā viņš to ceļ. Mums katram ikvienam ir jāpielūko, kā mēs ceļam šo garīgo ēku. Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Bet ja kas ceļ uz šā pamata zeltu, sudrabu, dārgakmeņus – un pēc tam pēc komata koku, sienu vai salmus, katra darbs tiks redzams. Tiesa diena to atklās. Dievs grib, lai mēs celtu savu namu no dārgakmeņiem. Un jūs ziniet, ja, ja mēs esam Dieva rokās, ja mēs ikdienā dzirdam un paklausam, ja iz, iz, ikdienā mēs kopjam attiecības ar Dievu, Un tā ir realitāte mūsu dzīvē. Ja arī nesanāk, ka mēs reāli ir, saprotiet, sirdsapziņa ir kaunzīme iededzināt. Par to varbūt vispār nav vērts runāt, jo mēs negribam būt tādi. Sirdsapziņa vakarā tu ej gulēt un, un, un, un sirdsapziņa klausies, tu šodien nenodzīvoji tā kā vajag. Atceries to, to, to, kas vajadzīgs. Dievs piedod. Amen. Dievs piedod, ka man nav sanācis. Un pēc tam padomāt un pielikt visu pūles, lai rītē nedarītu to pašu. Jā. Lai nedarītu to pašu, pielikt tās pūles, lai sanāk savādāk, lai sanāk labāk. Jā. Bet Dievs grib, lai mēs celt no dārgakmeņiem. Ja mēs paklausam Dievam, tad mēs ceļam savu dzīvi pareizi. Jā. Ziniet, kas man ir vēl vērtīgs, ka Dievs pazemīgiem dod žēlastību. Es dzīvoju jau labu laiku, ilgu laiku, ka man ir svarīgas attiecības ar cilvēkiem. Ja man nav attiecības ar kādu cilvēku, es domāju, kāpēc? Viņš, nu, tā kā negrib ar man traucēties, jā. Kur ir mana vaina? Nevis, ā, tas cilvēks tur ir tāds, kur ir mana vaina? Jā. Kur ir tas, kad varbūt, ka es neesmu vainīgs, ok, bet es tagad nerunāju par to, jo bieži ir, kad, kad mēs paši esam vainīgi pie tā, ka eh, negrib ar tevi draudzēties vai negrib ar tevi būt kaut kādās attiecībās. Jo Bībele saka, lai tavu valodu būtu tīkam, Vienmēr tīkam, tur ir rakstīts. Un ar sāls sālīt. Bet nevis ar sāls sālīt. <laughs> un tikai. Un es tev sasālīšu tu līdē. Bet lai tā valoda būtu tīkama. Lai tu runētu, nu, kā saka, Dievu mīlestībā. Un ar sāls sālīt. Vai tas ir ar bērniem, vai ar mazbērniem, vai ar sievu, vai visi nav kur. Vai darbā, kur tu esi priekšnieku, vai kā nu dzīvi tur. Vai arī draudzē. Katrs, lai pielūko, kā viņš ceļ. Izlasīsim to 2. korintiešiem 3.18, tepat man viņi ir blakā. Un tur ir rakstīts 3.18. Eh, Bet mēs visi atsektām sejām, Dieva godību redzēdam, kā spogulī, topām pārvērst viņa paša līdzībā, no spožumu uz spožumu, to dara tā kunga gars. Tad, kad es to zinu, Tad, kad es to saņēmis nu, ar skaidru prātu, ar atklāsmi, es to saprotu. Ja? Kad man ir jāiet uz to uh, speciālo istabiņu, uz to aiz tām slēgtām durīm, jābūt vienam ne kopā ar Dievu, kad Dievs man vadīs un mācīs uz visu, pār, uh, uz visu patiesību, un es pārtapšu. Man nav uh, citas vietas, kur pārtapt. Ja? kā ieliek iekšā, teiksim, ka tur virpo kaut ko, tad tu vat, ieliek to koku, tur ieskrūvē, un tas dzelzis tur iet klāt, savādāk nevar, <laughs> nevar. Ai, man nepatīk, bet savādāk nevar. Tās satikšanās ar Dievu realitāte ir vajadzīgs. Un es zinu, tad, kad es esmu, um, nu, bijis pārgalvīgs attiecībās ar Dievu, proti viņš man sauc, es neju. Viņš man kaut ko liek darīt, es nedaru. Pirmais, prie, kur priekšā es izgāžos, tā ir mana sieva. <laughs> sieva. Arī tas ir nepatīkami. Man, kuram patīk jebkāda izgāšanās? Nu, ja tā varētu teikt, kur tu gribi izgāsties? Sievas priekšā vai bērnu priekšā? Es labāk izvēlos sievas priekšā. <laughs> Ja, ja pasaules priekšā vai ģimenes priekšā, es labāk gribētu ģimenes priekšā. Bet vispārībā jebkāda izgāšanās ir, ir, ir nepareizi tas, kas man ir bijis eh, viena no tādām ļoti nepatīkām izgāšanām, man viņas nav bijuši tik daudz, paldies Dievam, tā kā es teicu, Dievs ir draugs un viņš ļoti mūs tā kā slēp, viņš negrib, lai cits redz mūsu kaunumu, viņš īpaši to sargā. Ja mēs galīgi esam nepareizi un, un, un kādreiz ar man tā notiek, ka es galīgi nepareizi un, un sieva saka, nebrauc tik ātri. Likums, visi apkārt saka, lai nebrauc tik ātri. Ei, bišķi. <laughs> un pēc tam man aptur kaut kur. Viņš tā nesteidzīgi nāk un viss tā viņa spēle tik, piedodiet, pretīga, ja, aizkaroša. Ja. Un kur te jūs strādājat? Mm, mācītājs. <laughs> Es domāju, dariet, ko gribiet, patiniet laiku apakaļ, es negribu šo brīdi. Nu tad draudziņa, ja? Nu tad draudziņa. Domā, Un es ļoti daudz lūdzu Dievu, saku, pirms es iekļūstu kaut kur ātrāk, dari kaut ko man, es nezinu, griez, griez kaut kādīgi, kaut ko, lai, es, lai man pielek, pirms man ir tāda izgāšanās. Es negribu tās izgāšanās. Nu, es vienalga, ik pa laikam man ir jāatgādina. Citādāk es pārtūdu, es, es ok, man ir viss baigi labi, kamēr babam, ej, es piedos. <laughs> Un es saprotu, ka atkal jāturpina strādāt pie savām. Atkal. Jo vēl, zini, es nevaru vēl tā pilnībā pateikt, nu vairs nedzīvoju es, manī dzīvo Kristus un man viss ir kārtībā un es esmu tik saspundēts, savs izkalts, ka man nav neviena šķirbiņa un plaisīņa. Jo ziniet, kā tas ir, kad, kad ir kaut kas, vēl tas miesa, miesa vēl tev ir iekšā, viņa lēnām mirsta, rodās tās plaisīņas, pa kurien sūcās tā pasauli iekšā. Nav tas, jūs to piemēru nedomājat, kad var tur iegremdē un, un, un, un piesūcina to, to koku ar pasauli un viss kārtībā ūdens nenāks, ne par to neiet runa. Ir citādāk piemēru. Tur, kur mēs lasām no Bībeles, tur rakstīts par, par šķirstu, ko Noa taisīja, no ārpus un no iekšpus apstrādā ar, eh, ar piķi lai no tevis, no taviem netīrumiem nekas nepielikt, ja? lai no pasaules netīrumiem nekas nepielikt. Un tad, un tad tas ir šķirsts, kurā tu vari glābties. Ja? Un tas, kāpēc es tagad runāju par draudzi, jūs saprot, ka attiecībās rodās tās šķirbiņas, ka tu negribi, nu šodien, nu, nu es viņu pa daudz satieku, es viņu pa daudz redzu, es negribu, man kaut kā, tas nav pareizi. Tur ir vajadzīga apstāšanās un aprunāšanās. Tas var aprun, nu, kad tu izrunā ar cilvēku, ja? tas var būt ģimenē. Nevajag iet klusēdām viens otram garām, vajag rast to spēku, apstāties un parunāties. Jā. Pazemībā cienīt viens otru, uzklausīt viens otru. Tikai tad rodās tā ilga dzīvošana un labi, ka labi klājas. Un tas ir arī attiecībās ar Dievu ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas ir viens tāds, ziniet, noās taisīs šķirst 120 gadi, jā, vai nu, daudz ilgi. Man liekas, ka viena liela daļa pagājusi to, ka viņi to dēli kaltēja. Toreiz nebija, ka tur tā ātrā kaltiešana iegāja bums un pēc laiciņa ārā. Kad Dievs mūs, nu, kā saka, ziniet, vecam cilvēkam viens apsolījums, tev jānomirst. <laughs> tev ir jānomirst. Un tagad notiekās tas process. Un tad tur nāk ārā, zin, ka tur grib liekties tā un grib liekties šitā. Un tad ir speciāla atkal frēzīt, kur uzdzen tos spundētos dēlīšu ražo. Ja? Un tad viņi saliek, ko es izlasīšu tā, ka es lasīju, tā bija viena īpaša uh, rakstvieta. Tūlīt atradīšu to rakstietu, kuras viņas uzrakstīs, pierakstīs uh, otrā mūsu grāmatā. Otrā mūsu grāmatā, 26. nodaļa. Nu, lasīsim uh, no 15. pantiņa. Tad taisi mājoklim dēļus no akāciju, akāciju koka, kas jāsasien stāvus – Katras dēles, lai ir desmit olikts garš un pusotras olikts plats. Katram dēlim, lai ir divi tapas, lai, viet, lai varētu to salaist kopā. Tā, tādas taisi visiem mājokļu dēļiem. 23. pantiņš. Mājokļa dibens sienas stūros liec divi dēļas – un tie, lai ir kopā apņemti gan augšgalā, gan apakšgalā ar gredzēm. Un es tā domāju, ka tā runā pa personām. Ja? Un tos divus noliec tur tanī vietā, un tos tur, ā, bet Dievs tur tev noliek. Dievs ir devis dāvanas cilvēkiem, jūs saprotat? Es vienmēr priecājos par tiem cilvēkiem, es braucu uz konferencēm, jūs ar droši vien brauc. Un mums tur Rīgā ir tā, kas ir vietu ierādītāji, kur nolikt mašīnu. Mēs visi sapucējušies ar kaklasaitēm, braucam uz, uz dievkalpiem, baudīt dievu slavu. Un vienmēr vien un tie paši cilvēki nu, parāda, kur man mašīna nolikt. Viņi ir darbā, viņi nesēž tur iekšā, viņiem labākā gadījumā kaut kur kaut kāds ieraksts tikai var redzēt. Un es vienmēr viņus svētīju, saku, Dievs atmaksā viņiem. Es noteikti negribētu būt par to, kas ierāda no eh, nu, visu Latvijas brauc cilvēku un viņi ir vieta ierādītāji. Bet ir tādiem jābūt. Viņi apsargā man mašīnu, viņi paņem varbūt to mēteli pakarinu un tos numurīs dalu un vēl, un, bet tiem ir jābūt. Es pateicos Dievam, kad es viņu ilgu redzu, mums viena sieviete Rīgā sēž pie durvīm. Kad tu iekšā, viņa vienmēr tur sēž. Un tad, kad eh, es vienkārši, man, man parādījās, kad eh, svētais gars dod iegribēšanu. Man ir jāziedo naudu, man ir jāatnes kādam cilvēkam, eh, nu, jādod šitais, tas nav man. Man tas ir jādod tā naudas summa. Un Dievs man ieliks sirdī, tā ir tantei iedot. Dežurantei. Ja? Es domāju, tā dežuranta, nu, kāpēc tad man? Nu, riku mācītēm jādod, tam tur jādod, vēl kur tur jādod, slavētēm jādod. Nē, tev arī. Tu esi <laughs> briesmīgi labs cilvēks, bet cik patīkam ir – Ja? Kad es eju kaut vai savā namā, un ja tur pat eh, dievnamā, ja? un es eju iekšā, un tas cilvēks tur sēž, viņš man tūlīt izpatbildēs, vai te kāds ir ienācis svešs, vai nav ienācis svešs, vai kāds, kas tur notikās. Viņš nes pilnu atbildību. Kā tas loceklis nav svarīgs? Viņš ir ļoti svarīgs. Un tāpat katrs ik viens loceklis, kas regulē, ja? var slavēt Dievu, kā tu gribi, viņš uzgriezīs tādu tonu, kad katra kalpošana ir ļoti svarīga. Un Dievs tātad tevi ir atvedis šeit, lai tu būtu šī draudzē noderīgs. Tev ir jāatrod savu vietu, tev ir jāiet pie Dieva un jāpaprast. Cilvēki negrib iet, es vēl nezinu, tur man jābūt, es vēl nezinu, paiet gads, es vēl nezinu. Tu gribi zināt? Saposies un netur, kur mūs gāja. Un tu dabū zināt, kas tev jādara. Jo bieži vien cilvēki ilgi negrib, nevar dabūt zināt, kas ir viņa kalpošana viena iemesla dēļ sirdīs viņi nemaz to negrib darīt. Tad Dievs tev pateiks, ka tev jā, tur jārūpējas par mašīnām vai vēl kaut ko. Es to negribu. Saprotiet, bet viena cita rakstvietiņa te pat tālāk. Eh, nu, neleksim pāri. Eh, bišķiņ aiziesim te līdz tai vietai. Tā vieta, lai es neaizmirstu jūs ar tad, ka Dievs ir devis dāvanas. Dievs ir devis dāvanas tas puisis šodien pajokoja, ka tai meitenei būs jārunā vārds un man būs jāslavē. Jūs saprotat, kāds būtu veiksmīgs dievkalpojums, es slavētu. <laughs> Viņi varbūt to var norunāt, bet es ar slavētu vienatnē un pats priekš sevis un Dievu. Man nesanāk droši vien tāpatās. Varbūt, kas sanāk, es nezinu. Jāpaprovē kādreiz. <laughs> Mm, bet Dievs dod mums katram savu dāvanu. Romiešiem 12. nodaļa. Romiešiem 12. nodaļa un 5. pantiņš. Tāpat mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristū, bet savā starpā visi esam locekļi. Jūs saprotat? Nav tā, ka visi locekļi apkalpo vienu locekli bet mēs savā starpā esam locekļi. Un neviens nevar teikt, man auss nav vajadzīga, man acis nav vajadzīga, man deguns nav vajadzīgs. Mēs visi esam vajadzīgi. Ir tie, kas mašīnas sargā. Ja? Tu iedomājies, kā es varētu sēdēt, ja es tagad domātu, ko tur varbūt, ka man apzog to mašīnu. Es varu mierīgi sēdēt, un man šis kalpotājs to ļauj. Viņš sargā manu mašīnu, tas sargā manu uh, mēteli un cepuri, ja? un es varu mierīgi sēdēt. Jūs saprotat, pārdabiskas lietas atnāk dabiskā, dabiskā veidā. Es jums došu mieru tādu, ko pasauli nevar dabūt. Pasieties pa televīziju, nesen rādīja to, ka tā māte atstāja to bērnu uh, kaut kādā veikalā, kur var rotaļāties, un pēc tam tas bērns kaut kur, es ne, nedabūju redzēt, kur tas bērns pēc tam pazuda, bet no rotaļvietas tur kaut kur visi sādīgi var notikties. Pie Dieva mums ir drošība. Un ja katrs kalpotais pild savu uzdevumu, tas ir fantastiski. Tu ieraugi, es zinu, ka mums bija Rīgā tāds Jākovs Čepanovičs. Un Aleksējs teica tā, tad, kad es viņu ieraugu, man viņa seja, es skatos, kā viņš, ja viņš ir noraizies, draudzē ir, ir kaut kas ne tā, kā vajag. Ja viņš ir mierīgs, viss ir kārtībā, jā. <laughs> Jākovs Čepanovičs darīja, lai viss būtu labi. Un, un kā saka, nu, mācītēm bija ļoti svarīgi viņa kalpošana, ļoti svarīgi. Un tā, ka viņam prasīja, ja kāda ir tava kalpošana, staršī, kuda pašļūt. Platis tas ir vecākais, kurš sūtīs? Ja vajag sēts laucīt, viņš būs vecākais, ja vajadzēs tur kaut ko vēl citu darīt, viņš būs vecākais. Ja? Viņš ir padevīgs. Kas es esmu? Kaut kāds figaro uz visām pusēm. Arī tā var būt. Nu nekas. Dievs tev pieslīpēs, piedzīs, <laughs> notapos, ja, iefrēzēs, un tu būs draudz loceklis. <laughs> Kāpēc es runāju? Ja kaut kas nav kārtībā, ja te vienkārši tvaiks no tevis iet ārā, tas ir process. Normāli. Mirst vecais cilvēks. Apsolījums strādā tavā dzīvē. <laughs> Tikai pareizi uz to reaģē. Pareizi uz to reaģē. Man tas nepatīk. Man ļoti ātri gribās, nu, ja jāmirst, tad vai nošau bez, kā tagad tos dzīvnieks liek eh, nonāvēt, ja? lai viņiem nenāk bailes. Pirms bailes uznāk, viņš jau vairs nav. <laughs> A mums tā nav. Ot, ņem savu krustu un seko man. Na, nu, tur ir tāda lēna nāve. Tu pats skaties, kā tu mirsti. Un tomēr tā izvēle mirt vai palikt ir mūsu rokās. Un ja mēs neejam uz to, uz to miršanu, ne, neatļaujam, tas grauds nekrīt zemē un nemirst, nekas nenotiek tas, kas mums ir vajadzīgs, jums un mums un visiem, visā Latvijā, man liekas, varbūt pat visā pasaulē, lai draudz, beidzot, kaut kas notiekās, lai Dievs mūs var, zina, ka te dēlīši sagulās kopā, tas ir no mums atkarīgs, vai man būs labas attiecības ar tevi vai nē. Vai es atļaušu Dievam pieslīpēties, nu kaut ko man noņem nost un tev noņem nost, un mēs atrodam kopēju valodu, vai nē, bet zeltu uzklāja. Dievu godību mēs redzēsim, ka mēs saskaņā dzīvosim. Jūs saprotat? Kad mēs saskaņā dzīvosim, es vēlreiz saku, vai tas ir ar sievu vai ģimenē. Teiksim, es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Man tā, man, es negribu, lai tā būtu tukša frāze. Ja? Es priecējos, ka es redzu priekvēsts vilnu un kā viņa dēli slavē un, un kopā vienā dievkalpumā piepildās ar svēto garu. Ja? Tas ir kaut kas, tā ir laba priekšzīme. Es saku, Dievs, es ar to gribu redzēt. Ja, ka mēs viens otru saprotam, ka mēs pa īstam saprotam, ka mums ir ciešas attiecības. Mēs kopā lūdzam, kopā piepildamies ar svēto garu. Paldies Dievam, man tas ir manā ģimenē, ar sievu, ar bērniem ar, bet vēlētos būt liela labāk. <laughs> Visās lietās. Sestais pantiņš, tanī pašā 12. nodaļā kad nu mums pēc mūsu piešķirtās žēlastības ir dažādas dāvanas, kad nu mums, pēc mums piešķirtās žēlastības ir dažādas dāvamas. Mums katram ir, mēs esam apdāvināti. Tu esi apdāvināts, tu zini? Es aizmirstu, kā tev sauc. <laughs> Mēs visi esam apdāvināti. Pēc Dieva dotās žēlastības mums kaut kas ir. Mums ir dažādas spējas, vienam tāds, otram tāds. Un te sākās, sātans to grib izmantot. Ha, tev spējas, pasies, kā es runāju, redzēji? A, ko tu padzied un visu nu, bet es tam labām lietām, uz labām lietām Dievs mūs, tā kā, nes, nes Dievs, bet vēlns grib sašķelt. Es lūdzu, un svētais gars atnāk, tu, ka lūdzu, man garlaicīgi, man miegs nāk. Nu, maz kā ir. Bet šeit, jūs saprotiet, ka Dievs mums visiem ir Dievs dāvana. Mums augšā draudzē diezgan daudz cilvēki no rehabilitācijas centra un dažādas tautības. Jūs ziniet, savu veidu grūtības tur ir no tā visa. Ka katrs ir pieredze kaut ko darīt, ko jums varbūt pat prātā neienāk, ka tā jūs, draudze, varētu izdarīt. Es to neteikšu, ja kādam ļoti interesēs, to pēc tam var pateikt. <laughs> Ko es izdevu un redzēt? Proti, kas grib man izvest ārā no stabilitātes un miera. Es vienkārši, kā mācītājs uzkāpju, stāvu skatu un ieraugu vienu cilvēku darbību. Un es praktiski tā kā uzprākstu vai gandrīz uzsprāgst. Man ir ļoti daudz jāpielieto teiksim tā, garīgā spēka, lai es to vienkārši tā kā neredzētu, izmest ārā ja? un saglabāt sev, ka es varētu tālāk novadīt dievkalpoju. Jūs droši vien zinat, pa ko es runāju. Tā ir starp bērniem un, un, un vecākiem, un starp vecākiem un bērniem, un ļoti, ļoti, ļoti daudz dažādi. Bet te ir tas, kad ja mēs ejam pie Dievu, jūs saprotat, kā mēs esam katrs ik viens atsevišķi Dievu nokaitinājuši. Mēs neesam nokaitinājuši. Mums tā liekas, ja mēs būtu Dievs, tad, tad jūs vismaz būtu nokaitinājuši. Ja? Bet Dievs, jūs saprotiet, ka Dievs nav nokaitināts. Un tāpēc, ja mēs ejam attiecībās ar viņu, mēs pārtopam viņa līdzībā. Un es, tad, kad es esmu pilns ar Dievu, es varu apķert katru vienu, kā mācīties, piespiest klāt un pateikties, paldies, ka tu esi, paldies, ka tu esi, tu esi man ļoti vajadzīgs. Jo kopumā mēs esam tas, tā laiva, mēs kopumā esam tas kuģis, kur mēs katrs ik viens, uz kura mēs atrodam savus dvēseles glābšanu. Ja? Vieta, ko Elis vārds neuzvarēs, ko neviena jūras viļņa, okeāna viļņa neapgāzīs. Bet mums ir jārūpējas, lai mums būtu tās ciešās attiecības, lai Dievs varētu pārklāties ap mums, kā zelts. Ja? Kā tas, kas mūs satur kopā, mums ir jādod savu dzīvi pilnībā Dievam. Man liekas, ka š, nu, es personīgi, ja man prasītu, vai par ko tu balso vai kaut kā, es noteikti par to, ka katra mums ir uzdevums no Dieva pārtapt viņa līdzībā pa īstam lai mēs būtu kā, tā, kā tas dēlīts, kā tas ķieģelis, kā kas, kad mēs tiekam iemūrēti, ielikt Dievu namā. Un kad visi draudzi var pateikt, jā, man ir svētība no šī cilvēka, kāpēc? Viņš pild savu uzdevumu. Un no šī cilvēka un no tā, kāpēc? Viņš ir savā vietā un dara to, kas viņam ir jādara. Jo ir tā, tu gribi vai negribi, nav, neesam visi bagāti. Ja? Bet tik ļoti tās vajadzības jau mazākas nepaliek. Bet ir cilvēki, ko Dievs ir pielicis, lai viņi vairāk atnes to naudu. Un tu esi priecīgs, ka viņi atnes to naudu, tu vari nomaksāt vai rēķins, vai visi nav, ko izdarīt. Mums ir uzdevums no Dieva. Pēc Dieva dotās žēlastības Dievs mums ir iedevis uzdevumu. Paldies Dievam, kad ir uzdevums, ka ir darbs, jo mums būs arī alga. Krājiet sev mantas debesīs. Kurš ir pastāstīt par šo tēmu? Nekrājiet sev mantas zemes, krājiet sev, kas man ir jādara? Nu es gribu, nu ko es stumšu vagonetis augšā, ar, ar ko lai es daru? Kā krāt mantas debesīs? No nu, to tu pats mājās paokšķerēji, dabūjam priekšās. Ja tu zini, tad tu svētīgs esi un dari tik to. Bet krājiet sev mantas debesīs, kur kots un rūs negrauž, un kā tur viss tā rakstietiņa bija. Tas ir mūsu uzdevums šodien. Dien no dienas, dien no dienas. Pirmā Timotejuma 1. Timoteja, tā ir otrā, tie, pirmā nodaļa un 19. pantiņš. Man gribās izlasīt arī ļoti 12. pantiņu, jo Dievs man to ir tā runājis uz mani. Esmu pateicīgs tam, kas darījis man spēcīgu, Kristum Jēzu mūsu kungam ka viņš atzinis mani par uzticam un iecēlis kalpošanai. Paldies Dievam, ka tas tā ir, ka tu to var nu, runāt pat uz sevi, liecināt pats sev. Bet 19. pantiņš. Savā ticībā un labās sirdsapziņā, ko daži ir atmetuši, un tā viņu ticības laiva ir sadragāta. Savā ticībā un labā sirdsapziņā, ko daži ir atmetuši, un ticības laiva sadragāta. Jūs saprotiet, ļaunums aug augumā. Daudz visādas lietas, kas prātā nu, kādreiz nevarēja ienākt, šodien viņas notiekās. Ja, kur tev ir jāglabā uh, savu ticību? Tīrā sirdsapziņā. Ja tīra sirdsapziņa, ai, man tur, zin, tas tur mācītājs izdarīja to, tas, to, tas, to, un tāpēc es... Nē, nē, nē. Tu ej bojā, tāpēc, ka tu savu sirdsapziņu nesaglabāji tīru. Jūs saprotiet? Tīra sirdsapziņa ir tad, ja Dievs tev saka un tu paklausi. Mums nav iespējams nogremdēt, ja Dievs mūs ir pārklājis ap sevi. Ja viņš ir mūsos un ap mums, kā ar mums var tikt galā? Nekā. Mūs nevar nogremdēt, mūs nevaram, mēs esam, nu kā lai pasaka, neuzvaram. Bet te slēpjas viss iekšā. Mēs dzīvosim tik ilgi, kamēr Dievs būs ar mums. Mūsu teica, ja tu man nenāks līdzi, es vispār nekur neiešu. Es gribu būt pie tevis, jo bez tevis ir vāks. Bez, un tas mums ir jāapzinās. Man ir jābūt par noderīgu šī draudzē, kāpēc? Tas man nesīs svētību. Šī draudze ir mans šķirsts, kurā es topu paglāvs. Es un mans nams. Dievs mani te ir pielicis. Tev ir jābūt tur, kur tev tu esi pielikts no Dieva. Tev ir jārunā ar Dievu. Ko, kas ir tava vieta? Kur ir tava draudze? Ko tu vari saukt? Tas ir mans kuģis. Mans. Un šis dēlīts, šī ir mana kalpošana, te ir mana vieta. Un tad pārunā ar Dievu, kā tu vari būt par svētību savā vietā. Kā tu vari likt izaugt, pieaugt, attīstīties tai vietai, kur ir tava kalpošana. Tas var būt tās, tas, kas sargā tās mašīnas, varbūt, ka viņš var izlikt uh, videokameras. Ja? Varbūt kāds, kāds atskaņotājs var vēl kaut ko tur izdarīt, kāds cits vēl kaut ko var izdarīt. Attīstīt to vietu, darīt spēcību, par ko tu esi atbildīgs. Ja? Jo Dievs atprasīs, viņš izdalīja talants, viņš izdalīja dāvanas, viņš iedeva uzdevumu. Ja? Kāpēc? Jo caur draudzi Dievs grib parādīt savu godību, savu slavu. Viss, ko Dievs grib izdarīt uz šīs zemes, viņš grib izdarīt caur draudz, caur mums, caur tevi un mani. Jūs saprot? Un tāpēc Dievam ir ļoti svarīgi, viņš neliks iekšā nu, kaut kādu, es nezinu, nu nav neviena cita ieliks tevi vai mani. Ja? Nē, viņš papriekš piedzīs to dēlīt, viņš viņu papriekš izkaltēs un tad noliks vietā, jūs saprotiet? kur nu palikās 19. Savā ticībā un labā sirdsapziņā, ko daži ir atmetuši un tā viņa ticības laivi sadragāt. Glabā tīri sirdsapziņu. Es vairāk laikam par to sirdsapziņu uh, nu, neapstāšos. 2. Timoteja 1.3. Un te ir rakstīts tā, pateikdamies Dievam, kam es kalpoju, kā mani tēvi ar skaidru sirdsapziņu. Tātad kalpo Dievam ar pateikšanos un ar skaidru sirdsapziņu. Mēs katrs, ja mēs gribam, es tā domāju, ka mēs sevi kā spogulī varam redzēt savā sirdsapziņā. Sirdsapziņa parāda mūsu patiesību, kāda mēs esam. Tas, kas ir ar eh, kauna zīmi, tad ir tad, ja, ja mēs esam, nu, kā saka, ir, ai, es par to negribu runāt. Es ticu, ka mēs gribam un to arī daram. Klausamies savā sirdsapziņā un pildam to, ko viņi mums liek. Tas nav sarežģīti, ja gribi, tad dzirdēt vari. Un tādā veidā saglabājās mūsu ticība, kur ir nākamās, eh, kurai pieder nākamās dzīves apsolījumi. Jūs saprotat, cik tālu var iebraukt? Nākamās dzīves apsolība, dzīvības apsolība. Ja tu saglabās ticību, ticība glabās skaidrā sirdsapziņā, tā kā, zin, tā kā tāds, eh, nu, kas sniegs ripojās, ripinās un paliek. Nākamā dzīve ir atkarīga, ko tu, kā tu sarunājies šodien ar savu sirdsapziņu. Vai tu esi paklausīgs vai nepaklausīgs? Vai tu dari Dievam to, ko Dievs liek, vai tu nedari to, ko Dievs liek? Un tas ir tas darbs, tas uzdevums, uh, Eh, lai mēs šodien, eh, laiks ir dots sakārtot sevi, uzcelt no sevis. Ja? Un pēc tam, ar, tur ir rakstīts arī ar svētā gara palīdzību, Dievs nāk palīdzību, uh, eh, palīdzēt, ko darīt, kā darīt, kādam vajag mēli savaldīt, kādam vajag kūtrumu izmest ārā, katram vajag vienu vai otru trešo, bet rezultāts būs, kad atnāks Dieva godība. Es vienmēr pārdomāju, kad vasaras svētkos, ja, pirms atnāca svētais gars – Viņi visu tā laiku bija kopā, bez svētā gara un dievu tūma. To ir iedomāties, cik daudz miesas, 120 cilvēki, ja nemaldos. Trīni viens otru. Bet tā pazemība un dievbība, Dievs teica, sen viss ir apnicis, bet Dievs teica, Un tu saproties, faktiski viņi tur slīpējās, rīvējās, veidojās no, no, no, no, no, no kaut kādiem laukakmeņiem, pārtapa pa ķieģelīšiem, no kaut kādiem eh, tiem čurkām izveidojās, dēlīt, spundējās, žuva, mira, un pēc tam izlīs svētais gars. Un pēc tam atnāca Dieva godība, un pēc tam nāca pilnīgi cita dzīve. Pilnīgi cita dzīve. Lai Dievs lai mums izdodas, kad ar mums arī tas notiktos, lai mēs redzētu viņu godību un slavu. Viņu godību un slavu. Kad es lasu, ko Dievs ir paredzējis, pašās beigās man liekas, ka es pierakstīju. Pier, jā. Nu, es nevaru to neizlasīt. Lūdzu, vēl paciešties mazbišķiņ. Eveziešiem trešā nodaļa. Eveziešiem trešā nodaļa. Un... Uh, Nu, varbūt, ka es izlasīšu tikai sesto pantiņu. Akal es ieteiktu lasīt vairāk un plašāk, jo Dieva vārds ir garšīgs. Proti, ka evaņģēliem nākot pagāni Jēzu Kristu līdzi kļūš par apsolījumu mantiniekiem. Mēs esam līdzi kļūši par apsolījumu mantiniekiem, par vienas miesas locekļiem un dabi, eh, dalībniekiem. Mēs esam apsolījumi mantinieki kopā ar Izrēlu. Mēs kādreiz bijām tālu no Dieva, mums nekas nepiederēja, pats Dievs mums nepiederēja. Tagad ar Dievu iesākot, tas ir mūsu Dievs un mūsu apsolījumi. Un daži no apsolīšana, no apsolījumiem. Tātad mēs esam Ābrām dzimums, pareizi, mēs esam Ābrām bērni. Es svētīšu to, kas tevi svētī. Tevī būs svētīts visas zemes un cilts. Caur tevi būs svētīta arī Latvija. Jūs saprotiet? Tavi pēcnācēji iekaros tavu ienaidnieku vārtus. Es vienkārši te, nu, skrienu caur tam. Ja? Tavu pēcnācēji izplatīsies. Un mums ir piedzimis bērns, un valdība guļ uz viņu kamiešiem. Tie ir tagad mūsu apsolījumi. Un tas, kas mums ir jādara, mums ir jāsaglabā ticība. Ticība bez darbiem ir nedzīva. To, ko Dievs grib, lai mēs paši no sevi uzcelt garīgi nam un kļūt par svētpriesteru saimi. Katrs ik viens. Tev ir jādomā par to, lai tu nu, ļautu augt Kristus miesai. Bija laiks, kad ļoti labi, ka tu esi atnācis. Tagad slikti, ka tu viens atnāci. Kāpēc tu kādu nepaņēmi līdzi? Jūs saprotiet? Vai tas ir kalpošanā, lai tu, teiksim, ja tev ir jāsargā, lai tu izlikt tos, eh, eh, nu, kaut ko, kaut ko lai pieaugtu tavu kalpošanu, lai attīstītos uh, Kristus miesa, lai tas būtu stiprs un spēcīgs. Paprast Dievam, kas tev ir jāizdara. Katram ikvienam. Katram ikvienam. Lai Dievs mums palīdz. Piecelsimies kājās, lūdzu. Es ticu, ka tu kaut ko dabūji. Ja tu klausies, tu kaut ko sadzirdēji priekš sevis. Aizver acis, apstājies savu Dievu priekšā. un parunājies ar viņu, pasties viņam acīs, tu ieraudzīs savu stāvokli. Pasaki viņam paldies par to, kad paldies Tev, kungs, ka Tu mūs esi aicinājis. Ka Tu esi ieraudzījis mūs par uzticamiem un katram iedevis šo kalpošanu. Palīdz mums to katram, katrs ik viens, ka mēs to varētu izpildīt godam kā tu to esi paredzējis. Ja kāds vēl nav atradis savu vietu, ja kāds meklē Dievu tūmu, Dievs tev pārsies, tev dziedinās, nomierinās, viņš apžēlos, izdarīs viss pie tevis, sakārtos tavu dzīvi un iedos uzdevumu. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi mūsu vidū, ka mēs varam būt saukties par Taviem bērniem, ka mūsu vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā. Paldies Tev, kungs, ka Tu mūs zini. Kāds man prieks, ka Tu vienkārši mūs zini, ka mēs esam Tavā plānā, ka Tu esi paredzējis uzdevumu un līdz ar to visus tos apsolījumus. Paldies Tev, debes Tēvs! ka man nav jābūt kā tādam pamestam kaut kur, ka neviens pa mani nezina un neliekās zinas. Bet pats Dievs man ir atradis, man ir pacēlis, pie manis strādā, pie manis veido, ka tu esi ieraudzījis manī vērtību, ka tu ņem no manis nost visu lieko, lai es būtu derīgs tavam navam, lai es varētu būt tur klātnībā, kur ir tava godība ka tu esi paredzējis, ka es nākotnē, mūžībā, no šī brīža visu laiku būšu kopā ar tevi. Es esmu tava daļa, es esmu tavas miesas loceklis. Kur tu būsi, tur tu man ņem līdzi visur. Dievs, es vienkārši gavilēju, es līksmoju par to vēsti. Pat tiešām tā ir prieka vēsts. Aleluja, aleluja. Slavu Dievam, slavu Dievam par visiem viņu plāniem par viņu sirdi, par viņu domām. Dievs, tev pateicos, kāds tu esi un ko tu domā par mums. Kāda ir tava plāna, ir brīnišķīgi. Tie ir glābšanas plāni, es tev pateicos debestēs. Ka tu esi tas, kas mūs nepamet, neatstāja ka tu izvadi cauri visām grūtībām, visām kaut kādām situācijām, tu mūs pamāci, audzini, kā ir jāuzvadās, lai mēs varētu iziet cauri un būt pasargāti. Paldies Tev, svētais, paldies Tev, kungs Dievs, par šo draudz, par šiem kalpotējiem. Uz zemi var būt svētīt, dēļ šiem kristiešiem, dēļ šiem Taviem bērniem. Es Tev pateicos, kungs. Paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev, svētais. Paldies Tev par šo brītiņu, ka mēs varējām būt kopā. Ka mēs varējām katrs apstāties Tavā priekšā. Paskatīties kā spoguli, ieraudzīt sevi un, un pats svētais gars, Dievu gars pie mums strādā. Es Tev pateicos, kungs, par to. Paldies Tev par visu, visu. Paldies Tev, kungs, Jēs. Jūs mākat, mākat to dziesmiņu, ko varu dot? Varu nospēlēt? Tu vari nodziedāt? Jēzu, ko varu dot, ko varu dot, draugam vislabākam, kungam mīlošam, glābēji, ko varu teikt, dziesmā izdziedāt slavu pilnīgāku, varu atnest es tev, vārdos izteicams nav, ko sirds manā jūt, slavu pieteicību, kungs, es pienesu tev. Jēzu, ko varu dot, ko varu dot draugam vislabākam, kungam mīlošam, glābēji, ko varu teikt, dziesmā izdziedāt slavu pilnīgāku, gribu atnest es tev Vārdos izteicams nav, ko sirds manā jūt, savu pateicību, kungs, es pienesu tev. Savu pateicību, kungs, es pienesu tev. Pielūgsim par šo draudzi. Kaut kā sirdī ir iestāties par šo draudzi. Jūs iet pilsēt kalnā. Jūs katru vienu redz. Tev redz mājās, tev redz darbā, pa ielēju. Svētais Dievs, Tu esi teicis, lai mēs būtu par gaismu. Mūsu sejas izteiksim tiek vērot Mūsu sirds noskaņojums tiek vērots. Mūsu domas tiek svērtas, mūsu vārdi tiek svērti. Dievs palīdz man tevi turēt savā sirdī, lai tu starot no manis, lai tu būtu tiešām manas dzīves kungs, ka to varētu redzēt. Dievs, lai mēs būtu arī kā zemes sāls, Kungs, lai mēs pagodinātu ar savu dzīvi Tevi. Dievs svētī katru vienu kalpotāju šajā draudzē. Varbūt jūs varētu iznākt priekšā, jūs nesat tik daudz. Es gribu aizlūgt Dievu par tevi. Ja tu nejūties, ka tev jānāk ārā, var nenākt, bet ja tu gribi iznākt ārā, es gribu aizlūgt Dievu par tevi. Lai tev sanāk, lai tev izdodas lai tu būtu kā tāds nu, aizstāvs priekš šīs draudzes, kas iestājās, kas, kas nes tādu, nu, kas ir kā mūrs par šo draudzi. Svētais kungs. Sūrende šekerele bedo sokorolo prakīda karalakrakai. Gūrende sekerele prekēnu karu. Dievs savieno katru vienu cilvēku, kā tu to esi paredzējis. Dievs savieno kungs. Liec pieaugt viņu iekšiem cilvēkam. Dievs, lai viņi ieraug savu vietu šī draudzē. Lai viņi ieraug savu kalpošanu. Dievs, lai viņam izveidojas daudz tuvākas attiecības ar Tevi. Dievs, pagodinies. Kungs, pagodinies, Tebes Tēvs īpašā veidā, Dievs. Lai viņi būtu šīs draudzes svētība. Dievs pagodinies. Sora šikentu krolobateke sekentu krolobra grande kere lebrikeja kourata sakaralabrike. Jourata šikerelabaka. Kourata sekerelebrikendo krolobrake. Kourata sakaralabrike. ja mēs varētu katrs tā brīvi no sirds pateikt Dievu. Visu, ko tu teiksi, Dievs, es darīšu. Kur tu liks man iet, tur es iešu. Es gribu izpildīt tavu uzdevumu. Es gribu, lai tiešām es par sevi varētu pateikt tāpatās, kā Jēzus teica. Es, ne, es neesmu nācis savu prātu un savu gribu, bet tavu izpildīt. Kungs. Palīdz mums katram ikvienam ka mēs iet mazumā un ka tu mūsu dzīvē varētu izpausties un pieaugt. Lai mēs kļūtu ar vien noderīgāku un noderīgāku uz ikvienu labu darbu, ko tu esi paredzējis. Dievs palīdz mums. Palīdz Dievs, svētī katru ikvienu no mums. Svētī Dievs tās. Ka mēs varētu būt kopā kā viena miesa. Dažādi locekļi, bet viena miesa viena galva, proti, Kristus. Jauns līmenis, jauns sasniegums, jauns uzvars, jauns svētība, jauns slavs. Amen, amen, amen. Tev izgods slavu un pateicību par visu, visu. Amen. Esiet svētīti.